ndabaramukije mbaga mwese mukumumviza hadi isanganiro kaze murano makuru yo kugerekezo bwa mbere ukwezi k'umunani agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanyagisagara ca bujumbura bagane na hadisanganiro baridoga ko batorohewe muri kino gihe kwiyunguruza bitewe n'ikibazo c'igitoro kiguma cisubiriza abo basaba leta gutora umuturama w'ico kibazo ngo kuko barengewe imyaka irenga 10 ikabiheza Burundi budacisha igitoro mu kiyaga Tanganyika kivuye ukivuko c'ikigoma mu gihugu ca Tanzania muraza kuvyumva mano makuru mu ntara ya Mwaro mukuru w'umutumba Kiyange muri zone Nyakararo ya kumi Antoine Gisozi ari mu minwe y'igipolisi kuva kuri w'Imana wakaba akurikiranwa kucaha caha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kuduza ibiciro ku binyobwa vya Brarudi inama nshinga amateka y'u Burundi irashima ingingo zafashwe na leta mu kurwanya ingwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift maze kubyumva muri ano makuru kuri mikoro mukaba muri kumwe na orunera muco muhinga bw'ibyuma innocent bibona imana hewe washyitse aha ni ku isanganiro ndasubiye kubaramutsa bamwe mu banyagihugu mu gisagara cya bujumbura biyunguruza mu miduga rusange bavuga ko kwiyunguruza muri kino gihe ari ikibazo kidasanzwe kubera ubukene bw'igitoro buguma bwisubiriza bamwe ngo bamara umwanya muremure hagati isaha n'amasaha abiri batonze ntibaronke imodoka abandi bagahitamwo kugenda n'amaguru basaba leta gukora ibishoboka kugira batore umuti urama w’ico kibazo cy'igitoro tubakurikire uragenda ku murongo ukamara amasaha atatu nta bisi n'imihari mutuye ibyo ni uko aba impota igitoro burondera abandi abahari bananiwe ashe biragoye cyane biragoye cyane abantu kwiyunguruza byaraduze urashobora gufata bisi ugenda nka mirango rompwe bagaca bakubwira ati tugenda busigo itonde kuko hoba usanga bari barihisha amahera menshi hahandi bagenda ku mahera make izo bisi zigaca zanka kujayo biba bigoye cyane kuko usanga naho ku murongo ni ukunigana gusa kugira ngo uronke bisi uranigana bigakomera ikibazo cyo kwiyunguruza kiragoye sana sana sana abarundi turacotse kabisa nka leta ikintu twoyisaba oh, barakwiye kuraba ingorane ahantu ziri namba ari ku isoko mpuzamakungu bagashyikayo bakarangura igitoro gikwiye bagaca baraba nk'icyo bacinjira bagakurikirana neza kuko kitoba kigurishwa kuri magenda ikibazo cy'igitoro twebwe abanyagihugu turarushe turarambiwe ko ntabwo twavuga kuko sinzi ingene bivuga ni ukuri kw'imana dusabye abategetsi bacu mudufashe mudufashe twebwe abanyagihugu turagowe turapfuye ugiye guhagarara kuri bisi umara amasaha nk'atatu kugira ngo uronke iyo bisi usabye na lifuti barakubwira ngo igitoro cyabuze wabuze mugabo umunyu lift aba ariko aragenda kandi igitoro kiri mu modoka yiwe mugabo akakwima kubera iki abona ingorane zihari yanka yuko ahagaze abantu bose baca baza kurundana ku modoka yiwe turabasabye mwebwe muduserukiye mwebwe muri imbere yacu abategetsi bacu nimudufashe iki kibazo cy'igitoro gihere mu kwiyunguruza n'ibintu bigoye cyane kugira ngo bisi bara nk’amasaha abiri ku murongo leta ntirabikore vurema ntirabikore kugira turabe ibibazo byo kwiyunguruza abantu nabo nyine barahangayika rwose twebwe abashoferi gusa tukivuga ikibazo kijanye no igitoro myaka irenga 10 iraheze Burundi budacisha igitoro mu kiyaga Tanganyika kivuye ukivuko c'ikigoma mu gihugu ca Tanzania bivugwa na bamwe mu bakorera kuri ico kivuko c'ikigoma basanzwe bunguruza bidandazwa biva i Dar es Salaam biza mu gihugu c'u Burundi ubunguruza ivyo bidandazwa bakabona ko hari yo nzira yoroshe kandi zimbutse ibyo bakabihuriza ko n'userukira Burundi mu ntara ya Kigoma inkuru tubaza Moize Misago imyaka yose ya nyuma igitoro cyo mu Burundi cyacangaha ikivuko cy'ikigoma cyakira bimwe mu bidandazwa biva i Dar es Salaam bije Burundi aha twovuga nk'isima ingano n'ibindi haraciye imyaka irenga cumi atagitoro gica muri iyo nzira y'ikiyaga kugera gishiki bujumbura mu Burundi igisiga cibonekeza gusa na n'amatangi cyahora gishikiramwo imbere yuko cinjizwa mu kiyaga Julien Bakenda arongoye Segema Shipping Company rimwe mu mashiramwe akorera ku kivuko cya Kigoma abona ko nubwo byahagaze inzira mu kiyaga izimbutse kurusha iyo mwibarabara imyaka yose ya nyuma igitoro cyo mu Burundi cyacanga imyaka 10 kubwanje je ntavyo numva kubera iyi nzira zizimbutse no kubivura no ku giharuro naho wagira igiharuro kimeze gute ntiyigeze izimba bakoresha ibarabara mugabo nanjye ibarabara niyumvira yuko bayikoresha kubera umwanya nawe urumva bategerezwa gukoresha itireni bakoresheje itireni natwe ino amawago abakwiye ntayari kandi urazi yuko bizinesi ari umwanya mugabo inzira izimbutse ni iyi kubw'userukira uburundi kigoma ngo nta ngorane mu gihe igitoro kizi burundi coca kuri ico kivuko jeremy Kenwa atera abakora mu gisata c'igitoro gukoresha inzira y'amazi kubera ko izimbutse abo twavuganye ku kivuko ca kigoma baratubwiye yuko bobo aboshaka kubihacisha atangorane mugabo kiramutse giciye ngaha cuzimbuka cane gose navuga rero nti bari bakwiye kuraba igisumba ikindi bakaraba icyo korohereza abarundi bagafata iyo nzira ngira ngo barakwiye kuraba neza icoshoboka ariko ngaha inzira iguma yuguriye kubera na kera igitoro cyarahaca kigashikira ku kivuko cy'ubujumbura kandi rero cyaba kizimbutse kandi n'ubu e, babaramutse babigize gutyo niko byogenda ariko atanga inyigisho zo kuzirikana igihugu mu ntara ngozi mu iheze umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yashikirije ko mu kiringo cy'ukwezi ikibazo cy'igitoro kizuba cyatorewe umuti mu kiringo cy'ukwezi dushobora gusanga twamaze kugitorera umuti turiko turagikora bikomeye dukora ijoro n'umurango kuko murabona muretse ikibazo cya Ukraine hari ikibazo usanga ubu udukeneye kankite nini kuva umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri utanguye ibiciro by'igitoro biramaze kuduzwa inshuro zibiri bitabuza ko cyama gikenye bigatuma n'ibiciro by'ibindi bintu bya nkenerwa biduga urakoze moyize misago dutandukira mu gisata cy'ubworozi sekedo gucandaga inka ingora y'inyongwe mu kiyacya lifuti yatanguye kuri uwa mbere mu ntara ya Cibitoke ku mutumba munyika wa mbere iri muri komine Bugombo ico gikorwa catangujwe na buramatara ari kumwe n'abarongoye ibidukikije uburimyi n'ubworozi n'intumwa z'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buramatari w'iyo ntara bizoza kahema ari na warongoye mu guho gucandaga ibyo bitungwa mu ntara avuga ko azocandaga guhera ku bitungwa bifise amezi atatu gushika kuzikuze hakazokoresha umuti w'inka ibihumbi cumi na bitandatu mu kiringo c'imisi itanu mu makumi na ntarageze intara ya Cibitoke mu kurindira ko bazana uwundi muti bizoza kahe musaba aborozi korohereza abo bari ko baracandaga ibyo bitungwa aborozi bakaba bashimira leta kuri ico gikogwa ivyo bitungwa bikaba bicandagwa ku buntu badisanze mu mpongore zisanzwe zibamwo n'abafundi b'ibitungwa 22 basanzwe bafise ubwo bumenyi inama nshinga mateka y'u Burundi kabishigikiye ingingo zafashwe na leta zo kurwanya zo kurwanya inkunga yo mu kiyaya cya lifuti byashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka igihe hugururwa ibikorwa by'ubwo rwego byo mu kwezi k'umunani uno mwaka turimo daniel gerazo ndabirabe agahamagarira kandi abarundi kubandanya bakurikiza n'ingingo zo kwikingira umugera wa COVID cumi n'icyenda radiyo isanganiye imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu hano mu makuru tuyabandaniriza mu gisata cy'ubutungane mukuru umutumba kiyange muri zone nyakararo yakomine gisozi mu ntara ya mwaro hari mu minwe y'igipolisi mu ntara ya mwaro kuva kuri uyu w'imana komisiyari arongoye igipolisi mu ntara ya mwaro colonel de police dominique hakizimana avuga ko uyu mukuru umutumba kiyange akurikiranwa ku cyaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kuduza ibiciro ku binyobwa bya brarudi uyu yarongoye umutumba wa kiyange desire nshimira imana akaba afise ubumwero kuri uyo musozi ivyo bibaye mu gihe haheze indwi zitatu buramatari w'intara ya mwaro hagirishije inama abadandaza b'ibinyobwa bya brarudi abasaba kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta amakoneri y'amatara harugwa ku bihumbi mirongo ine niyo yaguzwe imwe ikaba igugwa ibihumbi ijana na mirongo itatu ibyo byashyikirijwe ku munsi wa gatanu n'umushikiranganji w'ubutare n'amasoko ntanganguvu aho yerekana habona ibyaranguwe uyu mwaka Ibrahim wize yanavuga kandi ko igikorwa cyo gusubiramo imihora y'amatara mu gisagara cya bujumbura kibandanya ngo ariko harondegwa uburyo tumukurikire mu bibanza mirongo itatu na bitandatu muri byo harimo n'amakomine mirongo ibiri n'imwe amasezerano yo gutanga uburyo bwo kurangura uwo mugambi yarashyizwe ku mukono ibisabwa kugira uburyo buboneke byarashyizwe mu ngiro dosiye yo gutumira abahiganirwa iri mu gushyirwa mu binyamakuru amakonteri ibihumbi mirongo ine yaraguzwe mu mahinguriro abanyagihugu bakavuga ko iyo nkenga kuko atari giti gisanzwe kuko yatewe ku ruhafu rw'uwo mwamikazi aho mugishora umwami akaba yahungiye abadagi bariko baramuhiga inkuru yateguwe na Jean Nibigira Oscar Nshimira Imana arongoye ikigabiro c'ingoma cyo mu gishora muri komine Giheta intara ya Gitega aho naho hakaba ariho umwami mwezi gisabo yahungiye abadagi ko baramuhiga imbere gatoyi n'inyuma gatoyi y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda aratubwira ingene urupfu rw'umwe mu bamikazi ba mwezi gisabo rwagenze abamikazi babajana imwaro impotsa ariko uyu mwamikazi inarukundo yakundwa n'umwami mwezi gisabo mu bagore cumi na batatu biwe umwami yaravuye ngaha ariko aragenda hanyuma umwamikazi aca aramukurikira kandi carazira kikaziririzwa yuko umwamikazi akurikira umwami yaramushikiriye aramuraba acaragwa acarapfa bari bamaze gushika mu nzira za bukirasada umwami aca atanga itegeko ati camwe mu mujane hariya mu gishora hariya hantu jewe nakiriye ati muje kumuhambayo baca baramuzana baca barimba ngaha baca baramushiramwo baca batera iki ikigiti. iki giti rero ni kigabiro iki ntushobora kuvuga ngo ni kivumu cyangwa ngo ni umumanda kubera ari icibutso c'umwamikazi kica citwa inkenga bamwe mu banyagihugu babo mu gishora bakavuga ko iyo nkenga y'umwamikazi ina rukundo bayubaha cane ico giti ni cibutso c'uwo mwamikazi ndacubaha giti bateye ku muntu ntawe ushobora kugicana umuntu adasanzwe yaba yari umuntu asanzwe bogica none ntibacubahuka n'inkwi zikorotse ziyokereraho nyene igiti kiri aho baba bashinguye umuntu dutegerezwa kucyubaha iyo nkenga kandi ngo irabafasha kumenya ko imvura igomba itasure icyo giti kirahungura amababi amababi yose agahunguruka ubu rero biri ko biratoha bitwereka ko imvura igira itasure duca dusize aho mu gishora nyene niho hari ntatemwa ya Antime baranshakaje yamaze igihe kinini arongoye abatimbo bo mu Burundi igitega Jean bigira ku bwa radio isanganiro no makuru tuyarangirize mu bivugwa mu magara yo mu mutwe indwara zo mu mutwe ngo ziri mu bituma ingo zimwe zimwe zo mu ntara yacu ibitoke zisambuka ngo bigatumwa nuko abagabo bahitamwo kurongora abandi bagore mu gihe abo bari basanzwe bubakanye babafashwe n'izo ndwara zo mu mutwe umuhanuzi wa Muramatari w'intara yacu ibitoke ajejwe iby'imibano avuga ko iyo mwe n'abo bagabo baharika abagore babo muri ico gihe abo bagabo bahanwa hisunzwe amategeko agenga ingo n'imiryango Jean Marie Vianney Kumana cyashitse kumva sinari kuguma gutyo nanje uwo ni Auguste Bizimana umugabo w'imyaka 40 aba ku mutumba wa Murambi uri muri zone ya Gasenyi muri commune Buganda mu ntara ya Kibitoke avuga ko yahisemo kwahukana na mukenyezi wiwe wa mbere Espérance Dusabe amuhoye ubugwayi bwo mu mutwe kumva sinari kuguma gutyo nanje hejuru yenyene kwa nka kwibana jenyene umva byaca bigenda ntibasiye kubana yashaje kubera wabo kandi ubwo bugwayi yarakibufise Ernest Wimana umubanyi wa Auguste Bizimana bana ngo ntibabyakiriye nabi nk’abanyi kubona uwo mugabo yahisemo kurongora uwundi mugore ko yarakiri muto ko yaragikeneye kurondera ubuzima muri kino gihugu ata muntu yorondera rumwe ngo atere imbere ibyo byari kumva ko kabisa nta kuvuga rero ngo yamuzaniye ko uwundi kandi nta kosa yakoze Adere mukuru muramu wa Bizimana ashikiriza ko bituye nyamiramabi kugira ibafashe kugondoza uwo mugabo kugira agarukane mugore wiwe ngo bibimva gusa Opeje oh, oh, turamutelefona wa mugabo umugore uretse kuraba ngo mwene umupfu niba ngafata akanuka niko yamuciriye umugani ngo none kubera ko umugore ari gwawe ugacumuta bigeze hose ani mari citegetse umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kibitoke ajejwe ivy'imibano ashikiriza ko iyo bishitse mu ntwaro bakamenya be nabo bagabo bahukana n'abakenyezi babo babahura ubugwayi bwo mu mutwe kuba hana bisunze amategeko agenga ingo n'imiryango rimwe na rimwe batanadushikira ngo babitubwire tuza twumva byarabaye umukene umukenyezi yarakize akatwitura ati yaciye azana uwundi mugore ko hari abagabo b'ingeso aba yarubakanye n'umugore wiwe bakandikwa biciye mu mategeko uca usanga agiye kwandikwa n'uwundi mukenyezi murumva ko aba agize ikosa rihambaye cyane mw'ico gihe aca hanwa akagumana n'umukenyezi wiwe ahaba yarakize ataba arakira urumva n'ubundi ko hanwa n'amategeko kuko nta mariyaje zibiri ziba Estera yakaduhaye umuhinga mu bijyanye n'inyifato avuga ko akenshi abagabo bibagora kwihangana ngo kuko baca bazana abandi bagore mu gihe abo bahorana baba bafashwe n'indwara zo mu mutwe umugabo yumva umengo ntiyobona yamuvuye ko ngo aza n'ubundi aho rero bogabanije ivyo bituma asinzikara gusumba bakihutira ahubwo kumusubiriza no kurambirwa no kuvuga uti yafuma yomokera hariya canke yamva ko agacikana nkazana uwundi abenshi nyene nkuze bashobora no kubasubiriza bagihagaze avuga ati yarataye umutwe jewe umugore wanje ubu mfise n'uwo turi kumwe kubera uwundi yarabaye umusatsi ariko bakibagira yuko uwo muntu yasaze asabye yari umuntu wiwe uwo muhinga yanonosoye ibijyanye n'inyifato ahanura abagabo kwitwararika abakenyezi babo mu kubanyarukana batarasinzikara ku bitaro bivura indwara zo mu mutwe mu gihe bababonye ko ibimenyetso by'izo ndwara urakoze jean marie vianney ngenda kumana ni hano turangirije no makuru ariko kuba yafatiye hagati tubibutse zimwe mu ngingo nkuru zari ziyagize abanyagisagara ca bujumbura baganire na Hadisanganiro isanganiro baridoga ko batorohewe muri kino gihe kuyunguruza bitewe n'ikibazo cy'igitoro kiguma cisubiriza basaba leta gutora umuturama w'ico kibazo ngo kuko barengewe imyaka irenga cumi ikabiheza uburundi budacisha igitoro mu kiyaga tanganika kivuye ku kivuko c'ikigoma mu gihugu gihugu cya Tanzania abakorera kuri ico kivuko basanzwe bunguruza ibidandazwa bivi Dar es biva biza i Burundi bashikiriza ko nubwo biruko ari yo nzira yoroshe kandi izimbutse mu ntara ya Mwaro naho umukuru w'umutumba Kiyanga Mizano zone na kunyakararo ya komine Gisozi ari mu minwe y'igipolisi kuva ku Imana hakaba kurikiranwa ku caha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kuduza ibiciro ku binyobwa bya Brarudi ku isaha zitandatu minota mirongo ine n'itanu hano turangirije ano makuru ndabashimire mwese mwari ko murayumviriza shimire na inoso ibona imana yatumye amajwi abashikira kuri miko mwari kumwe na honera muco mukanya muce mukurikira amakuru yo mu karere ikinyamakuru okapi candika ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu avuga ko babajwe n'ibyabaye kuri uno w'imana ikasindi ku rubibe rwa repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo n'igihugu cy'ubuganda aho abasirikare ba monisco bavuye mu karuhuko barashe abantu barapfa abandi barakomereka uwo munyamabanga mukuru aremeza ko ari ngombwa ko he Mangu ibyabaye agashigikira ingingo yafashwe n'intumwa yiwe muri ico gihugu ca Congo yo gufunga abasirikare bafise ico bagirizwa muri ivyo vyabaye nuko hakogwa amatohoza yihuta nkuko biri mu itangazo ry'icegera c'umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU okapi cerekana ko intumwa idasanzwe y'uwo munyamabanga mukuru wa oni mu gihugu ca kongo bintu keita yiyamirije ivyo vyakozwe n'abo basirikare bahagarariye amahoro barashe ku rubibe atamvo disiguritse bagaca n'inzira ku nguvu ikinyamakuru the nairobian candika ko abashoferi b'amatagisi mu gisagara hagati ca nairobi bavuga ko basahugwa n'igipolisi gikorera i nairobi bavuga kandi ko ivyo biba mu gihe baba bashikanye abakiriya babo mu mu hagati bamwe mu bashoferi bemeza ko igipolisi cinjiye mu matagisi yabo babategeka kubaha igiturire kiri hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi vy'amashiringi y'amanyakenya umukuru wa digital partners society yamenyesheje ko ico kibazo yagishikanye mu mugwi ubijejwe harimwo gusaba ko hashigwaho uturere tuzwi bururukirizamwo abantu ariko ako kamo kabo nta nyishu karonse ubundi mu mategeko yanditse abagenga abo bashoferi bategezwa kuba bafise uturere twabagenewe aho badashobora guhagarara iminota irenga itanu ikinyamakuru the monitor cyandika ko abana b'abigeme bakeneye kumara umwanya munini ku mashure kugira ibitigiri by'abandura umugera wa sida bigabanuke mu gihugu cy'ubuganda umugwi wa uganda ujeje kugwanya sida werekana ko igihugu gitegekanya kugabanya ibitigiri by'abandura iyo ndwara ku bakuze n'urwaruka kugera ku bice mirongo itandatu na bitanu ku ijana ibitigiri by'abana bandura nabyo bikagabanuka gushika ku bice mirongo icyenda na bitanu ku ijana gushika mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu ubuganda bukaba buri mu bihugu cumi vyiyemeje mu ndwi iheze kugumiza abana b'imiyabaga ku mashure ibizofasha kutandura cyane umugera wa sida ikinyamakuru mwananchi nacyo cyandika ko Dar es Salaam iherutse kumenyesha ko igihugu cyasubiye inyuma muri iyi myaka mirongo itatu iheze kuva hemerewe gukora imigambwe myinshi mu mirongo icyenda na kabiri ni vyashikirijwe n'abaharanira demokarasi muri icyo gihugu bavuga ko ibwirizwa nshingiro ariyo nyishu y'ingorane zihanze igihugu cya Tanzania mu nama zagiye ziratunganywa n'ishirahamwe rirabi vy'amategeko Tanganyika Law Society abo baharanira demokarasi bashikirije ko abanyatanzania tanzania bari bakwiye kuhakanurira bagategeka ko ibwirizwa shingiro ryoza rirazana ubwigenge n'iterambere bibaraba gusumba ibindi umuhinga mu vya politike bubegwa kayiza nawe yavuze ko hanini ingorane za demokrasi muri tanzania ziva ku kudatahura kw'abantu mu kumenya no gukurikirana ibibazo basanzwe bafise iruhande yaho umukuru w'umugambwe ya DC uharanira demokarasi Ahmad Rashid wamenyesha ko izindi ngorane ziterwa n'imigambwe yonyene ubwayo kuko itateguye neza abantu bayo bashobora kuyirongora bakanafata n'ingingo akaba ari hano turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru vyo mu karere mwarimu yashikirijwe na George Yakimana fatikanije na Francine Ndewo kubwayo naho ubutaha amakuru yo mu karere